بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution فذلك الذي يدع اليتيم C'est bien lui qui repousse l'orphelin ولا يحض على طعام المسكين et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. فويل للمصلين Malheur donc à ceux qui prient, الذين هم عن صلاتهم ساهون tout en négligeant et retardant leur salat, الذين هم يراءون qui sont pleins d'ostentation ويمنعون الماعون et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin.